чай уже закипів, сказала Ірина. Ірша тихо підвівся. Будемо пити. Поверх білого паперу вона ще простелила газету, поставила кухлики. Ті кухлики їй дуже сподобалися. Хотіла взяти чайник, що пирхав на грубці парою, але Сергій затримав її. Дайте я попідкачую рукава. Вони заважають. Ірина сахнулася від його першого дотику, а тоді мов би, закам'яніла, і він закачував рукава картатої сорочки на статуї. Ну, ось, сказав, спостерігши ту камінність. Вам скільки ложечок цукру? Багато. Я люблю солодкий чай. Вона розлила по кухликах окріп і, щоб хоч трохи охолодити, долила багато холодної заварки. Вони посідали одне навпроти одного. Треба йти. Негайно, раптом вирішила Ірина. Але одразу ж подумала, що це виглядатиме смішно, та й Сергій образиться доп'ю чай і піду. Колись, як до нас збиралися гості, то моя мама співала Ой дай мені того чаю, дай китайського, нехай же я та й зазнаю життя райського, сказав він. Але чаю, звичайно, не пили. А я все думав, який же той китайський чай. Він усміхнувся. Ніколи не чула цієї пісні. Про що вона? Не пам'ятаю, здається, про кохання. Майже всі пісні про кохання. Ви знаєте, я інколи думаю, що одна гарна пісня це більше, ніж сто електростанцій. А пісня про кохання важке. Хоч, мабуть, легкого кохання не буває. Як ви гадаєте? Ірина опустила очі. Вона знала, цього разу він прямо запитає її про них самих, і від того, що вона скаже, а що вона могла сказати? Не знаю. А я Я вже звикла до вашої сорочки. Вона така м'яка, мені в ній добре. Звичка це багато, задумано мовив Сергій. Ви й до мене звикли. Ви, мабуть, не хотіли їхати. Вас послали. Хто б міг мене послати? Я сама, сказала Ірина і злякалася. Я хочу сказати, що комусь треба було їхати. І знову спантеличилася. Ой, уже пізно. Мені треба йти. Він поставив на стіл кухлик підете і залишите мене самого? А як же? здивувалася вона і відкрито подивилася йому в очі. На мить вона відчула себе впевненою Іриною, незалежною і розважливою. Він спантеличився від її погляду. Та ні, я нічого не кажу. Просто мені тут буде дуже самотньо і швидко підвів голову. Я її спалю. Кого? Цю хату. Ви підете, а я спалю. Він казав смішні речі і, мабуть, сам відчував це, але в той же час у його словах лунала справжня переконаність, щоб не було й пам'яті, щоб не лишалося надії. Сергію Гнатовичу, ми мусимо, вона сказала це застережливо, безвольно і прохально водночас, найбільше прохально. Так мусимо, я знаю. Але ось тут і потер рукою серце. Якось, ну, знаєте, я в інститут більше не повернуся.